Ezabuli ya kinana nemo Ruanga magara ga Isiraeli Shanduka muoyire ruanga ruanga amani gaitu mushandukire ruanga wa Yakobo muoye oruoya mutere akadika nenanga nungi neningire mutere amakondere okwezi kwemire mushube mugatere kumatire akiro kyaitu kyamaliri kubaki bakiragiro omuli Isiraeli mugenzo gwa ruwanga wa Yakobo akanga kaguba muku omwa Yozefu oroya tabalire ensi ya Misiri mali na ulirire eiraka lyogwo owo ntamanyaga ati nkabaiya omugugu amabega nabaikizamu ensika z'amatofali okantakira oli omunaku nakurokora nakuorora nyemire omubweshereko wenkuba nakulengera amaizi gameriba iwe yangaliange ulira kutatire iwe Isiraeli nao kawa kumpuliriza otalironda ruwanga omunyamahanga otalibandamira ruwanga ondijo inyeninye mukama ruwanga wawe ayakuire omunsi ya Misiri yashamura muno akanwa kawe nkayijuze cyonka iyanga yange tirimpulirize Isiraeli yayanga kumpulira kityo nabaleka aro butagambiro bwabo bakole ekyo bali kwenda kyonka kuba iyanga yange lyaba nilimpulira ka Isiraeli yakukwete emiyango yange kwanguire nsinga ababisha babo ababaita kubi mbaita abanoba omkama babwera bwera omumaishoge mara basirika eirairion inye nakubagabire engano nungi mbaigusa oboki bomumpako yaibali